Я бачив, як плакали тіні дерев перед заходом сонця. Я чув, як просили нічлігу слова і думки. Я знав, що вже час засинати і травам, і вітру. Час підходити ночі на відстань руки.